pensa, me olha, sa. Para, pensa, me olha, sa. Ai, manda o joelho, para. Senta no pau dos quebrada, vai. Manda o joelho, para. Senta no pau dos quebrada, vai. Manda o joelho, para. Senta no pau dos quebrada, vai. Manda o joelho, para. Senta no pau dos quebrada, vai. Deita ah, na vara, quica na vara, rebola na vara. Uh, uh. Ah. Quica não vai, rebola não vai. Uh, uh, uh. Vai de bombom na vara, vem de na vara. Vai de bombom na vara, vem de na vara. Vai de bombom na vara, vem de na vara. Vai de bombom na vara, vem de na vara. Vai, mão no joelho, para. Senta no pau dos quebrada, vai, mão no joelho, para. Senta no pau dos quebrada, vai, mão no joelho, para. Senta no pau dos quebrada, vai, mão no joelho, para. Senta no pau dos quebrada. pensa, me olha, sa. Para, pensa, me olha, sa. Ai, manda no joelho, para. Senta no pau de quebrada, vai. Manda o joelho, para. Senta no pau de quebrada, vai. Manda o joelho, para. Senta no pau de quebrada, vai. Manda o joelho, para. Senta no pau de quebrada, vai. Senta ah, na vara, fica na vara, rebola na vara. Uh, uh. Ah que cravar, que é cravar, rebola na vara. Uh, uh, uh. Vai de bombom na vara, vem de na vara. Vai de bombom na vara, vem de na vara. Vai de bombom na vara, vem de na vara. Vai de bombom na vara, vem de na vara. Vai, mão no joelho, para. Senta no pau dos quebrada, vai, mão no joelho, para. Senta no pau dos quebrada, vai, mão no joelho, para. Senta no pau dos quebrada, vai, mão no joelho, para. Senta no pau dos quebrada.